Сега ќе отвориме во Евангелието според Јован, 17 глава. Застаравме кај петиот стих. И ако се сеќавате, ако не ќе ве подсетав, поставив едно прашање на крајот од беседата. Зошто било потребно Исус да се прослави воскресение, вознесение и зацарување дури во небесното светилиште, зашто еднаш читавме подетално и во изјави од духот на пророќството, па дори потоа да го испрати светиот дух кај своите ученици. Конкретно, зашто светиот дух на некој начин не требало да биде излеан не би сакал да речем не можел. Зошто според Божиот план не требало да биде излеан пред 50-ница? Зошто Исус прво требало да биде прославен, за да, за да потоа биде излеан духот? Тоа беше прашањето што го поставив. Дали сте размислувале <laughs> за ова прашање? Во текот на изминативе 2-3 години се соочивме со некои толкувања во врска со ова прашање, според кои толкувања Светиот Дух не можел да биде излен пред Христовото прославување, затоа што наводно Исус и Светиот Дух се истата личност, само во две различни форми, така да го вулгаризирам <laughs> објаснувањето што беше дадено од некои проповедници кои што го критикуваат адвентистичкото тројство. Јас лично не сум подготвен да верувам такво нешто. Меѓутоа, останува од прашањето. Зошто Христос требало да биде прославен, па дури потоа Светиот Дух да биде излеен врз апостолите? Дали може да ви текне на некој друг стих од Евангелијата, кој што може да фрли светлина на ова прашање? Патем речен има една изјава од Елена Вајд, која што вели дека Светиот Дух е самиот Христос, само лишен со човечката природа, и човечката форма, и на тој цитат, може би и на некој друг што не се секјам во моментот, се повикуваат оние кои што тврдат дека Христос и Светиот Дух се иста личност во различна форма. Меѓутоа, таквите изјави секојаш се двосмислени и може да се толкуваат двосмислено. Се, се разбира точно дека Светиот Дух е представник и на Отецот и на Синот, дека преку Него Господ е се присутен, затоа што Светиот Дух е се присутен. За Светиот Дух се вели дека е и на небо, и на земја, <laughs> и секаде воопшто. Не може тој да се лоцира на некое место. Точно е дека за Светиот Дух се кажуваат и некои постојат некои цитати каде што на некој начин се лоцира неговото присуство. Например, на Елена Вајд кажала дека Светиот Дух чекори по кампусот на Авондейл коледжот или некои такви цитати. Или еве самиот овој случај, Светиот Дух бил излеан, значи како како да го немало пред тоа на земјата, па дури со 50-ница. Тоа се некои значи, технички изрази со кои што сака да се нагласи нешто посебно, значи некој посебен, специјален благослов, а не дека Светиот Дух го немало. Секјаваме исто така во последната глава од Евангелијето според Лука. Воскреснатиот Исус им дувна на апостолите и што им рече? Примете Дух Свети. Значи, Светиот Дух, де само тогаш и во Стариот Завет, кој говорил преку пророците, вели символот на верата, бил и делувал на оваа планета. Што читаме, прв за каде го читаме Светиот Дух во Библијата? На самиот почеток, вториот стих, и Духот Божи при создавањето, се подигаше над водата. Зошто тогаш се вели дека дури на Педесетница е излеан светиот дух? Значи, тоа секако не значи дека пред тоа го немало на земјава. Како што видавме на сите овие споменати примери. Но зашто дури тогаш е излеан? Што е тоа посебно што доаѓа дури со педесетница, што настапува дури со педесетница во историјата на Божиот народ. Да се подсетиме во ова прилика уште еднаш на стихот во Јован 7 глава. Малку да го освежиме секевањето, 37 до 39. Значи, текстот во Јован 7 глава од 37 до 39 стих. Преска реков дека во последната глава од Евангелието по Лука е она кога им дувна примете Дух Свети, сакам да се коригирам, тика е во последната глава од почео од 20-та глава, поточно од Евангелието според Јован, во Лука е нешто друго. Значи, Јован 7 глава, 37 до 39 стих. А во последниот голем ден од празникот, застана Исус и извика со висок глас, велејки, кој е жеден дека дојде кај мене да пие? Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода.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 Зашто не пред тоа? Па да одговориме на ова прашање. Зошто воопшто бил излеан Светиот Дух? Со која цел бил излеан? На Педесетница. Значи, зборуваме за тоа излевање. Да се проповеда Евангелието. Што вели самиот Исус? и ќе биете сведоци мои, почнувајќи од Јерусалим и Јудеја, по Самарија и на крајот, до крајот на земјата. Пред тоа им вели да чекаат во Ерусалим, да го чекаат ветувањето од Отецот. Значи, ништо да не почнат да прават на своја рака. Ништо да не превземат во делото на евангелизирање, без кого? Без Светиот Дух. Бидеќи еднаш кажав, што се може човекот да направи за Божето дело без Светиот Дух? Може да направи само погрешни работи. Да не набројувам пак што се. <laughs> Еднаш споменував разни паравани, <laughs> граѓански И Исто така и кажав, без светиот дух, најпаметно во врска со проповедање на Евангелието, е да се држи устата затворена. Бидеќи без светиот дух, од таа уста може да се тропне само глупост, да се каже ерес, А дури ако се каже вистина, затоа што без светиот дух таа вистина не се потврдува во животот и со карактерот на оној што тоа го кажува, подобро е да не се кажала ни вистината. Отколку во очите и ушите на оние на кои што им се проповеда, сето тоа да изгледа како големо лицемерие. Кога е така, кога Светиот Дух требало да биде излеан за проповедање на Евангелието, тогаш да видиме што кажува Исус во врска со проповедањето на Евангелието. Значи, сакаме да одговорим на прашањето зошто Духот требало да биде излеан дури откако Исус ќе биде прославен, а не пред тоа. За таа цел, Ке отвориме еден друг познат текст, се наоѓа во Евангелието според Матеј, последната глава, 28. Ке читам од 16-тиот стих па до крајот. До 20-тиот. Евангелие според Матеј, 28 глава, последната глава од 16 до 20 стих. Се вели, а 11 ученици отидува во Галилеја, на гората каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видува, му се поклонија, а некој се посомневаа. Коментирајќи за овој стих, Елена Вајд вели во копнос на вековите дека секојаш ќе има, имало и ќе има такви кои што ќе се сомнева. А Исус кога се приближи, проговори и рече. Што е првото нешто што им го кажува на учениците? Воскреснатиот Спасител. Дали им кажува, одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејки ги да пазат се што сум ви заповедал, и ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Дали е тоа првото нешто што им го кажува? Не, туку што им кажува? Би се даде секаква власт на небото и на земјата. овие, овој стих го испратив како охрабрување на еден верник кој што му се закануваше бркање од работа заради верат неодамна. Да празмислиме малку за овој стих. Исус прво им го кажува ова, па дури потоа одете и научете ги сите народи крштавајќи ги во името на Отецот, Сенот и Светиот Дух, и учејки ги да пазат се што сум ви заповедал. И се разбира, јас сум со вас до крајот на светот. Прво им кажува, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Да застанаја малко и да поразмислиме за значењето на овие зборови. Исус тврди дека нему му е дадена секаква власт Не само на небото, туку и на земјата. Се секјаваме на некој друг сличен ваков текст во Новиот Завет? Ви текнува некој? Нели имаше нешто во колосијаните на оваа тема? Да отвориме таму. Послание на апостол Павле до Колосијаните. Во 15 стих од првата глава послание до колосијаните, апостол Павле веле и за Христа, тој е слика, обличие, на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо било престоли, било господства, било началства, било власти. Се е преку него и за него создадено. 70-тиот вели, тој е пред се и се во него стои, односно се во него се одржува. Значи, тука апостол Павле нагласува дека заради тоа што тој е создател, и одржит оно што одржува се, тој е пред се и се во него стои. Само заради создавањето, заради фактот што Исус е создател. Е сега, во втората глава, значи наредната глава, 14 од стих, овие познати зборови, 14 до 17 стих, Ние нема да отидеме до таму, само ке се задржиме на 14-тиот и 15-тиот. Значи, велики дека Исус го зел ракописот што беше против нас и го прикова на крстот, 15-тиот, што ни кажува? И од која зграби силата од началствата и властите, знаете ли кои се овие? Ова не се Коце Трајаровски, Никола Груевски, Обама. Кои се началствата и властите за кои што зборува апостол Павле? Во Ефесијаните вели, ги идентификува кои се, под небесните духови на злобата. Или, како што реков порано, господарите на овој свет, на кој што им се кланјаат, председатели, премиери, финансиски олигарси, масони, илуминати и така натаму. Апостол Павле употребува една слика од, од негово време, кога некој генерал ќе победел во некоја војна, во некоја битка, тој што правил со заробените непријатели? Особено со заробените генерали. Значи, прво римските, кога римските генерали или цареви извојувале таква победа, тие во Рим организирале нешто што се вика триумф. Тоа е таков збор од, од, од кај Рим дојде. Наполеон се обидел тоа да го имитира, па во Париз направил нешто слично. Мегутоа Наполеон изел кјотек во Русија, како и Хитлер по него, така што нема што да триумфирал. <laughs> Но, кога римските генерали и цареви триумфирале, тие пред римските граѓани, пред толпата или джганот, <laughs> бидеќи само джган може да ужива во, во гладиаторски борби, во крв, поминувале со триумфална поворка со својата, значи, со своите коли и на својата триумфална кола ги врзувале со Синджири своите победени непријатели. И тоа било триумф. Значи прослава на нивната победа над непријателите. Апостол Павле ја зема таа слика и ја, и ја припишува на Христа. Со смртта на крстот Христос ја згаби силата од началствата и властите, значи од демоните, ги изложи јавно на позор, значи ги посработи на таков начин, како да ги врзал на својата триумфална кола и пред целата Вселена триумфира, ја слави својата победа над нив, значи тој што ја слави победата, тој што триумфира, тој е прославен. Тој победил. Победените непријатели што ги влече за кола, се победените, посрамените, изложени јавно на позор, и самиот апостол вели, и славејкија во себе, победата над нив. Не само како создател е над нив, затоа што како создател, значи, се преку него е создадено било престоли, дачалства, господства, власти. Читафе во првата глава. Туку и како спасител на човечкиот род, како откупител со својата смрт на крстот, тој триумфирал над нив. Значи, ако поставам прашање, кој ја има највисоката власт на оваа земја? Кој е единствениот точен одговор? Исус Христос. не е папата, <laughs> не е црниот, не е белиот, <laughs> не е Обединети нации, НАТО, Обама, не е ни Путин, не, не е ни некој скриен таму што влече конци од некаде, олигарх. Не се ни демоните, не се ни Луцифер. Највисоката власт на оваа земја ја има Исус Христос, И тој ја има највисоката власт и на небото, само затоа што Отецот го почестува, го прославува за таков, и што вели апостол Павле, да читавме во 1 Коринјата 15 глава, дека Христос така зацарен, ќе царува се додека Господ Отецот не му ги покори под нозете негови, сите негови непријатели, додека не ги сотре, сите до еден, и доди тогаш синот ќе му се поклони и он на Бога Отецот, на некој начин како да му го враќа тоа царство што сега му е предадено, и со кое што Христос ја има највисоката власт и на небото, и на земјата. Зошто Исус им го кажува тоа на своите ученици пред да им го даде налогот за проповедање на Евангелието? И пред да биде испратен Светиот Дух. Значи, што сака Исус да каже со тоа? Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. На проповедањето на својот пат кон светот, на својот марш, проповедајќи го евангелијето по сите народи, апостолите ќе се соочат со еден куп искушенија неволи, страдања, прогонства и сите освен Јован со маченичка смрт, а и Јован бил фрлен во казан со врело масло. Значи, не бил ни тој чешлан, без вакви искушенија, само што Господ го избавувал и било негова волја Јован да не доживее маченичка смрт, туку да остане до старост, до длабока старост епископ на Ефеската црква. Што треба да знаат апостолите кои ќе се соочат сите овие неволи и што треба да знаеме ние кои што живееме денес во последното време и кога зверот ќе ја покаже најголемата сила и сатаната од било кога порадо во историјата на овој свет. Што треба да знаеме и што е тоа што верниот народ тогаш ќе го верниот остаток тогаш ќе го одржува наспроте сите тие искушенија, неволи, страдања и прогонства на Антихристот. Дека највисоката власт на небото и на земјата е во Христови раце. Дека сета контрола е во Христови раце. Дека најголемите непријатели во овој свет се осработени и победени, поразени непријатели на Христовата триумфална кола. И сега, што значи излевањето на Светиот Дух врз неговата црква, врз неговиот народ на Педесетница? Значи, Христос прво се зацарува во Небесото светилиште, и истиот ден го праќа Светиот Дух, се излева Светиот Дух од оној кој што ја има највисоката власт, кој што е цар на царевите и господар над господарите. Значи, таа власт што Христос ја има, таа сила со која што тој располага, преку Светиот Дух станува чија на неговата црква. Неговата црква е Христовата триумфална војска, да која што тој секогаш останува глава не некој човек овде на земјата. И од таа глава се излева таа власт и управува со неговото дело, со одот или маршот на неговата војска, црквата, во проповедањето на Евангелието и спасувањето на милиони мажи и жени. И од тука се гледа зашто црквата не е исто што и деноминација, зашто црквата е телото Христово и зашто само Христос е глава на црквата. Дали сакаме да бидеме Христови ученици? Дали сакаме да бидеме Христови војници? Дали сакаме да ја слушаме главата? Дали сакаме да бидеме негови овци, да го слушаме гласот на пастирот? Или, што е исто, дали слушале папи, отпаднати организации, верски водачи, или пак своите грешни желби? Значи, може да велиме, овие се отпаднати, оние се отпаднати, не чинат, аба си ги слушам моите лични грешни желби, исто. Не одам по папата, не одам по полсот, по овој, по овој, аба си го слушам своето грешно срце. Што е исто. И во тој случај не сум Христова овца. И во тој случај не сум Христов војник. И во тој случај го немам светиот дух. Божите дело ќе биде завршено на ист начин и уште пославе дури, како што започнало. Со една мокина армија, без земско оружје. Вооружена со чистата вера, таа најстара вера, како што пееше она убава наша песна. Верата во силата на Христовата крв, средството за победата, и силата на Светиот Дух во позниот дошт. Како што започнало со силата на Светиот Дух во раниот дошт, кога црквата била триумфална и кога Христос командувал не луѓето, дури ни самите апостоли, кога Светиот Дух кажувал каде треба да се оди, каде кога да не се оди, што да се прави, како да се прави, што да не се прави, како да не се прави. Кога за овие прашања одлучуваат луѓе, па дека се и најпаметните, дека се и најпосветените, но кога светиот дух не командува, тогаш се прават грешки. Пропусти, утки и Божето дело, крајот на Божето дело и второто Христово доаѓање само се одложуваат и одложуваат. Нека даде Господ да се подготвиме секој еден од нас со полезност и покаяние од нашите гревови и пред се со просветлен ум, разбирајќи ги овие вистини на начин на кој што Господ сака да ги разбереме. Да се подготвиме да го примиме Светиот Дух. Во она мера во која што ќе можеме и ние да бидеме дел од верниот остаток, бидеќи остатокот, тоа не е некоја деноминација кај што треба да се зачлените, туку остатокот е господовата армија, која што во последно време ќе излезе силна и прекрасна, како што се пее во песните над, песната над песните. Страшна, како војска со знаменја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.